Meditējot sirdī Labāk meditēt sirdī, nevis prātā. Prāts līdzinās Times Squaream jaungada priekšvakarā. Sirds attālai alai Himalajos. Ja meditēsiet prātā, varbūt varēsiet meditēt 5 minūtes, un no šīm 5 minūtēm varbūt 1 minūte spēsiet meditēt intensīvi. Sākumā jūs varat gūt prieku un gandarījumu, pēc tam – Vai nu sajutīsiet neauglīgu tuksnesi, vai prātu no jauna pārpludinās domas. Bet meditējot sirdī, jūs iemantojat spēju identificēties ar gūto prieku un gandarījumu, un tad tas paliks ar jums uz visiem laikiem. Ir milzīga atšķirība starp to, ko varat gūt no prāta un to, ko varat saņemt no sirds. Prāts pēc dabas ir ierobežots, sirds – neierobežota. Dziļi jūsos mīt bezgalīgs miers, gaisma un sajūsma. Gūt tos nelielā daudzumā nav grūti. Meditācija prātā var jums tos sniegt. Meditējot sirdī, jūs varat iemantot bez gala vairāk. Pieņemsim, jums ir iespēja strādāt divās darba vietās. Vienā jums maksā 200 dolāru, bet otrā 500. Saprātīgi būs nezaudēt laiku pirmajā. Meditējot jūtiet, ka esat bērns, kas stāv ziedošā dārzā. Šis dārs ir jūsu sirds. Bērns stundām ilgi var rotaļāties dārzā. Viņš ies no zieda pie zieda, bet dārzu nepametīs, jo gūs prieku no katra zieda, skaistuma un smāržas. Jūtiet, ka jūsos ir dārs un varat tur palikt, cik ilgi vien vēlaties. Šādi varēsiet meditēt sirdī. Tavam prātam ir neskaitāmi jautājumi, un ir tikai viens skolotājs, kas var uz tiem atbildēt. Kas ir šis skolotājs? Tava klusuma mīlošā sirds.